Bab Limo Bareng Gusti Yesus mirsa wong akeh mau banjur minggah ing gumuk. Sawise lenggah, para murite padha mapan lungguh ngubengi panjenengane. Gusti Yesus tumuli wiwit mulang. Bekjo wong sing rumangsa ringkih ana ing ngarsane pangeran. Awit wong sing kaya ngono kuwi sing dadi umat ana ing peperintahane Allah. Bekjo wong sing prihatin awit bakal podo dilibur dening Gusti Allah. Bekjo wong sing andhap asor awit bakal podo tampa prastiani Gusti Allah. Bekjo wong sing kepingin banget nglakoni kersane Gusti Allah. Awit Gusti Allah bakal gawe marming atine. Bekjo wong sing seneng melasi wong liya awit bakal diwelasi dening Gusti Allah. Bekjo wong sing resik atine awit bakal wanuh marang Gusti Allah. Bekjo wong sing padha seneng ngrukunake awit bakal disebut para putrane Gusti Allah bejo wong sing disia-sia merga nggone nglakoni kersane Gusti Allah awit wong sing mengkono kuwi dadi umat ana ing peperintahane Allah Bekjo kuwe menawa diwewedo disia-sia lan dipitenah merga saka nggonmu dadi muridku Para nabi sadurunge kuwe ya padha disiksa kaya mengkono. padha bungao lan dipadha gembira sebab gedhe ganjaran sing bakal kaparingake dening Gusti Allah marang kowe Kue kui upamane kaya uyah kanggo nguyahi jagad. Yen uyah ilang asine, apa sing kena kanggo mulihake asine? Uyah sing mengkono mau wis ora ana gunane, mulane mung bakal dibuang lan diidak-idak dening wong. Kue kuwi upamane kaya pepadang sing dibutuhake dening wong sajagat kabeh. Kuto sing ana ing dhuwur gunung kuwi ora kena dialing-alingi. Lan meneh ora ana wong sing nyumet lampu, banjur ditutupi nganggo tumpu, nanging malah bakal numpangake lampu mau ana ing papan sing dhuwur. supaya bisa madangi saben wong sing ana ing omah kono. Mengkono uga padangmu madang ana marang wong supaya padha nekseni penggawemu sing becik. Temah wong-wong mau padha ngluhurake ramamu sing ana ing swarga. Kue aja padha ngira yen tekaku iki arep batalake Toret sing diwulangake Nabi Musa lan para nabi liyane. Nanging malah arep nyampurnakake. Ngerti yo, selawase isih ana langit lan bumi. Toret mau ora bakal batal senajan mung titik utawa saaksara wae. Mulane sing sapa nerak salah sawijining angger-angger mau senajan sing katone cilik dhewe lan mulangake marang wong liya nglakoni mengkono iku bakal oleh papan sing asor dhewe ana ing peperintahane Allah nanging sing sapa nglakoni lan mulangake kabeh pepakoning toret iku bakal oleh papan sing dhuwur ana ing peperintahane Allah mulane eling-elingen kue ora bakal kepitung dadi umat ana ing peperintahane Allah yen oleh mung lakoni angger-anggere toret ora luwih sampurno katimbang karo sing ditindakake dening para ulama lan para wong farisi Kue padha ngerti yen leluhur kita diwulang mengkene. Kue aja mateni wong. Sing sapa mateni wong kudu diadili. Nanging saiki kue tak kandani. Sing sapa nepsoni sedulure kudu diadili lan sing sapa misuwi sedulure ya kudu diadili dening pengadilan agama lan sing sapa ngunekake sedulure goblok wong kuwi kudu dicemplungake ing geni neraka mulane yen kowe pinuju nyaosake pisungsungmu marang Gusti Allah mongko kowe kelingan ana sedulur sing loro atine karo kowe pisungsungmu tinggalen wong mau paranono rukono dhisik karo dheweke yen wis banjur baliyo nyaosno pisungsungmu yen ana wong gugat kowe menyang pengadilan sajrone lagi padha bebarengan mlaku mrana kowe ngarao rukun dhisik karo wong sing gugat mau yen kowe ora ngarah rukun dhisik wong mau bakal ngajokake kowe marang jeksa lan jeksa bakal masrahake kowe marang polisi polisi nuli bakal nglebokake kowe menyang kunjoro. Elingo yen kowe bakal ora bisa metu saka kunjoro mau. Samoso utangmu durung kok sahur nganti lunas. Kowe wis padha ngerti piwulang sing surasane. Kowe aja laku jino. Nanging saiki kowe tak kandhani. Sopo sing mandeng wong wadon kanthi rasa sir wong mau wis laku jina karo wong wadon mau ing sajroning atine yen mripatmu tengen marakake kowe kawe dosa mripat kuwi cukilen lan buangen luwih becik kowe kelangan piranganing badanmu salah siji ketimbang karo badanmu sekujur kacemplungake ing neraka yen tanganmu tengen jalari kowe nglakoni dosa tangan kuwi ketoen banjur buangen, luwih becik kuwe kelangan tanganmu sesisih ketimbang karo badanmu sekujur mlebu ing neraka uga ana piwulang sing surasane sapa sing mekat bojone kudu aweh layang pekat nanging saiki kuwe tak kandhani sing sapa mekat bojone mongko bojone mau ora laku cino kuwi marakake bojone mau laku cino ya kuwi sing dipegat mau kawin meneh lan wong liya sing kawin karo sing dipegat mau iya banjur katut laku jino Kue padha ngerti yen leluhur kita padha diwulang mengkene. Kue aja mlenjani janji. Yen kue wis janji karo wong nganggo sumpah ing ngarsane Gusti Allah, kudu kok tetapi. Nanging saiki aku ngandani kowe, kowe aja pisan-pisan sumpah. Aja sumpah demi langit, awit langit kuwi palenggahane Gusti Allah utawa demi bumi. Awit bumi kuwi anci-anci ing sampeyane Gusti Allah. Utawa aja demi kutha Yerusalem. Awit kutha Yerusalem kuwi kutane Sang Prabu. Yo aja sumpah demi serahmu, awet kuwe dhewe ora bisa gawe uwan saeler wae ora bisa munia wae iya utawa ora luwihe saka kuwi pinangkane saka iblis Angger-anggere Nabi Musa nyebutake mengkene. Sapa sing rusak mripat kudu genti dirusak mripate. lan sing rusak untu kudu ganti dirusak untune. Nanging saiki kowe dak kandhani. Aja males marang wong sing gawe piolo marang kowe. Malah yen ana wong napuk pipimu tengen, karben napuk pipimu kiwa pisan. Lan yen ana wong ladekake kowe marang hakim mergo arep njaluk kemejamu, jasmu wenehno pisan. Yen kowe dipeksa wong gawaake barange sakilometer, gawakno nganti rong kilometer. Yen ana wong njaluk apa-apa marang kowe, wenehono lan aja nulak wong sing arep utang marang kowe. Kowe wis padha ngerti piwulang iki. Tresno marang kanca kancamu lan sengito marang mungsuhmu. Nanging saiki kowe tak kandhani. Padha tresno marang mungsuhmu lan wong sing aniaya kowe padha dungakno. supaya oh yen kowe kuwi para putrane ramamu ing swarga awit ramamu maringi padanging srengenge marang wong sing becik nanging uga marang wong sing ala ramamu maringi udan marang wong sing lakoni kabecikan lan uga marang wong sing lakoni piyala awit yen kowe mung nresnani marang wong sing tresno marang kowe apa perlune Gusti Allah males penggawemu kuwi apa wong sing karem bondo uga ora tumindak mengkono lan yen kowe aweh salam mung marang kanca kancamu wae kaluwihanmu apa wong sing ora wanuh marang Gusti Allah ra iya padha tumindak mengkono mulane kowe kudu padha sampurna kaya ramamu ing swarga iya sampurna